บุ๊กทูแปดสิบเทตเยตเทตเยตคำคุณศัพท์สามบีมัตทรบีมรัตเธอมีสุนัขหนึ่งตัวอายุคันยิเชนอายุค่ะ เนื้อชันสุนัขตัวใหญ่ Qeni është i madh. Qeni është i madh. เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว Ajo ka një qen të madh. Ajo ka një qen të madh. เธอมีบ้านหนึ่งหลัง Ajo ka një shtëpi. Ajo ka një shtëpi. Balanglek. Shtëpia është e vogël. Shtëpia është e vogël. Të mi ba lang lek nëng lang. Ajo ka një shtëpi të vogël. Ajo ka një shtëpi të vogël. ขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่งไอ้บานอนนี่โฮเทลไอ้บานอนนะเนี่ยโฮเทลโรงแรมราคาถูกโฮเทลีเอชต์อิลียอโฮเทลีเอชต์อิลีเอเขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูกไอ้บานอนนี่โฮเทลเทลียอ A i banon në një hotel të lirë. Kau mi rot nën kan. A i ka një makinë. A i ka një makinë. Rot raka pëngë. Makina është e shtrejnët. Makina është e shtrejnët. เขามีรถราคาแพงหนึ่งคัน Ai ka një makinë të shtrenjtë. Ai ka një makinë të shtrenjtë. เขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่อง Ai lexon një roman. Ai lexon një roman. นิยายน่าเบื่อ Romani është i mërzitshëm. Romani është i mërzitshëm. Kau an niyai na bëa 1 Ai lexon një roman të mërzitshëm. Ai lexon një roman të mërzitshëm. Të du nang 1 rreng. Ai shikon një film. A i shikon një film. Nang na të nëten. Filmi është tërheqës. Filmi është tërheqës. Të du nang na të nëten në rëng. A i shikon një film tërheqës. A i shikon një film tërheqës.